nk'uko mubyumva muri kino kiganiro tuganira ku ndwara ya musipa mbega n'ibiki bitera indwara ya musipa indwara ya musipa ikarera umuguyi w'abantu iyi ndwara ivugwa gute ibi hamwe n'ibindi nibyo bibazo duca n'ino muri kino kiganiro kugira turonke inyinshi z'ibyo bibazo twatumiye muganga rino habimana yanonosoye gukora abantu Etienne irakiza nabateguriye kino kiganiro nongeye kubaha ikaze kansonga nukamenya ni ikiganiro kiba yagira ku bijyanye n'amagara y'abantu ntango za kino kiganiro umuganga rino habimana adusigura ko indwara ya musipa ari indwara ituma ibyo mu nda bisohoka bikajya mu kibanza bitagenewe nko mu ntantu indwara ya musipa ni indwara ituma amara cyangwa ibintu byo mu nda bisohoka bigaca aho bitabwirizwa kuba biri aho ku gihimba cy'umubiri aba ari hehe akenshi musipa arashobora kuyisanga kenshi tuyisanga mu ntantu hafi hegeranye n'ibihimba by'irondoka ariko nashobora kuyisanga no mu mukondo no hejuru y'umukondo birashoboka ibikorwa byo guterura ibintu biremereye cyangwa kurwara indwara zituma umuntu akorora cyane ni bimwe mu bitera indwara ya musipa ibitera indwara ya musipa hari igihe umuntu asanga hari ibyo bivukanwa ariko hari n'ibiza mu nyuma bitumwe n'imirimo umuntu arangura ni ukuvuga nko ku bana b'abahungu cyane cyane udutenga eh, tuba turi mu nda kubera ko mu ndashuha tugumyeyo duca twononekara rero turavayo tukaja hariya dusanzwe tuba mu matenga aho rero inzira twajanye ubusanzwe hari harugara ariko hari igihe haguma hameze nka atagira inguvu hari n'igihe haguma huguruye rero umwana ashobora kubivukana ico gihe vyogirwa nuko ugasanga umwana abyimbye mu ntantu n'amagara ugasanga abyimbye bishikira kubera imirimo bagenda barangura birashobora no gushika no ku bakenyezi nabo n'abanyamuntu hano haho habyimba nabo barashobora kugira musipa n'abakenyezi ariko cyane cyane ikaze mu gitsina gabo icyo gitsina gabo ni kubera ibikorwa bakora cyane oya wumvise ko navuze ibijyanye n'uko nk'umwana akiri mu nda ya nyina dutenga tuba twiwe tuba turi mu nda hari inzira ducamwo tugera ni ukuvuga aho twagiye turaca rero hasigara ari ahantu rimwe na rimwe hadakomeye cyane babavukanye iyo ndwara mm. nabo bisabwa ko mubabaga cyangwa ibitoshikangera kubera umwana ugasanga biri kijiji akenshi nabo bisaba ko babibaga kuko akenshi iyo bitabazwe ingorane ishobora gushika nuko eh, amara ashobora kujamo urabona nk'iyo umwana arize bica bibyimba cyane ni ukuvuga ikintu cyose gituma mu nda hazamo ingufu zica zirukana amara agacaca nayo ahungira aho hantu hadakomeye nkayirukirayo rero birashaka kujamwo amarakafatirwamo ari menshi agacabanwa abaniweyo rero byanze kwivamo murumva ni kiba ingorane umwana acarira cane ubuda bukavyimba bikamunanira ko yituma abitebye amara akabora urumva n'urupfu rurashobora kuza rero ivyiza ubonye umwana afise izo ngorane ni byiza ko amubagisha hakiri kare kuko birashobora no gutuma nagiye no ku ishuri kubera ububabare yamagira ntanakurikire neza no ku ishuri hari n'abatera kugenda kubera ubwo bubabare bamubagira kubera icyo za musipa baba barwaye ni ukuvuga ko nta bundi buryo buriho bwo kuvura indwara ya musipa keretse gukora uwo muntu aba ayirwaye nta bundi buhari nta bundi buhari biba bamukoze birahera indwara ya musipa irafise ingaruka mbi kuko umurwayi ashobora kuhasiga ubuzima atayivuje kare iyo bitebye cyane urumva birabura biboze rero umuntu ashobora guhera cyangwa niyo babibaza ugasanga ari ibintu bica bisaba ko umuntu amara igihe kirekire mu bitaro kuko urumva babagira ibipande bacacuye n'ibyo bateranya mu kurindira ko bizokira umwanya ugaca uba muremure mbega hoba hariho uburyo bwo gukinga Eh, rero abantu bokwindagira ibintu by'ubwoba ngo bo babibaze ngo nta ngo ntiyongera kurondoka ibyo nta n'ububeshi eh, impanuro notanga ku bijyanye n'iyi ndwara ni uko umuntu afise umwana yaba umuhungu niyo yoba n'umukobwa ni ukuraba mbega umubiri wiwe hose hameze neza nta hantu mbona hari ikintu kitameze neza icyo rero kitameze neza kandi utumva ukaja kwa muganga kugira ngo bagufashe gutahura umenye icyo ari cyo bakubwiye ko ariyo ndwara ijyanye na musipa ko ari musipa eh, isaba ko umwana akogwa cyangwa umuntu akuze akogwa nabyo ni akabitahura kuko benshi hari abo ubona baje bari ibintu bagendanye kubera ubwo bwoba bikamufata bukwi na bukwi akenshi ari nk'abo bifatira bagiye mu minsi mikuru ugaca batangira kwibaza ngo abantu ngo ni abantu ngo babaha ngo barabaroze ugasanga birutse mu bintazi bakaza gushikana umuntu kwa muganga